ऐं दाऊद खे अव्हां लाइ ज़रह बणाइण हिन लाइ सेखारीसूं त अव्हांखे अव्हांजी लड़ाईअ जे नुक़सान खां बचाए पोइ अव्हीं की शुक्र कंदड़ आहियो छा